Di blouz e dout ben fin Goud respe dore Ya, komz dousit yon ma plij pon ben, meus. Wa ket le dit iva pa dun noz ve Ne ke rebech o meus afer de euh, na li la ranket. Dled ve fedit ivan dour fos pegemen, a mont da skwele war tu giz zo spirin bat um nak Ya, dled ra be an vwest ad barzal dour. Di blouz e dout ben fin Goud Ya, komz dousit ya ma plich, poan ben meus. Oa ket le dit eva pa don nons ve? Ne kere bech o meus afer de glewet, un e nali la ranket. Dle e dit eva dour fars pegemen a mont da skwe war de giz. Bezo aspirin ban tu Ya, dleudra bien vwestad barzal dour.